الله الله الله أكبر الله الله الله أكبر الله الله الله أكبر الله الله وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق kad smo kao pribježište Ibrahimu pokazali mjesto gdje je hram, rekli smo, ne smatraj nama nikoga ravnim i očisti ovaj hram moj za one koji će ga obilaziti, koji će tu u blizini njegovoj stanovati i koji će molitvu obavljati.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 Teala koji je svojim robovima objavio Kur'an i objavio im je Islam i din i vjeru koja im garantuje uspjeh na Dunjaluku i na ahiretu. I neka mu je hvala te barake o teala koji je svojim robovima propisao praktične obrede dina i vjere, koji su temelji islama bez kojih iman nije priznat kod uzvišenog Allaha azzavodžel. Pa je iman kod ehlu sunneta potvrđivanje sa jezikom i ubjeđenje u srcu i rad sa udovima. To je iman i definicija imana kod ehlu sunnata vol džemata. Rad sa udovima se dijeli u nekoliko vrsta. Jedan od najvrijednijih praktičnih obreda u islamu jeste hađ. Hađ i badet koji je spojio tijelesni i materijalni dio ibadeta. Pa čovjek ne može obaviti hađ osim ako ispuni jedan od ova oba dva uvjeta, a to je znači da je materijalno moćan da obavi hađ i drugi uvjet je da je tjelesno znači u mogućnosti obaviti ovaj obred. Hađ je propisan Kur'anom i sunnetom i konsensusom islamskih učenjaka, jer konsensus potvrđuje tu obavezu i nema razilaženja znači među učenjacima o tome. Uzvišeni Allah te barake o tala u Kur'anu kaže وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَفَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا حِجُّ الْبَيْتِ Tako je učio Hafs i Hamza i El-Kesai, a drugi su učili Hadžul Bejt. jedno i drugo znači isto značenje. Da ljudi moraju obavljati hađ radi Allaha te barake o ta'ala. I kazao je poslanik sallallahu alaihi vseleme u hadisu koga bilježi imamen Nesai, o ljudi, Allah vam je propisao hađ, pa obavljajte hađ. Pa su kazali ashabi, je li svake godine o Allahov poslaniće, pa je ušutao. Pa se je to pitanje ponovilo tri puta. Pa je Allahov poslanik sallallahu alaihi vseleme rekao, le ukultu nam le ođebet oleme statatum, da sam rekao da jeste, bilo bi obavezno, a vi to ne biste mogli ispuniti. Ne, već je hađ svak, znači, jedan put u životu koje je u mogućnosti. I tako brojni hadisi također, Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam, je potvrđuju vrijednost hađa i vrijednost posjećivanja Allahove te barake od kuće i ovih, znači, sveti mjesta o kome smo, o čemu smo već podrobno govorili. Kada čovjek odluči da obavi hađ musliman, može obaviti jedan od tri hađa ili jednu od tri vrste hađa. Prva vrsta je da obavi hađ temetua. Druga je vrsta da obavi el kiran i treća je vrsta da obavi el ifrad. Et temetua, el kiran i el ifrad. Prva vrsta hađa et temetua I to je općenito u globalu kazano najbolja vrsta hađa, kada čovjek spoji hađ i umru. Pa zanijeti umru u mjesecima hađa, ševal, zul qa'de i zul hidje, to su mjeseci hađa. Pa zanijeti znači ovim mjesecima prije hađski obreda zanijeti umru i nakon toga u istoj godini obavi hađ. Ali između umre i hađa on skida i hrame i biva znači slobodan do hađa. To je znači etemetua. El Qiran je spajanje hađa i umre. Isto kao i kod temetua, samo što čovjek ne skida i hrame, nego ostaje u svojim hramima. Sve do dana teruje, do je mu teruje osmog dana Zulhidžeta kada izlazi na minu. I jedan i drugi, to jeste i mutemetija i karin su dužni da zakolju kurban. Mutemetija kod svih učenjaka, a Karin kod većine islamskih pravnika. Pa ovaj Karin, razlika između Karina i Mutemetija jeste što Mutemetija odvaja umru od hađa, a Karin spaja te obrede, pa neki obredi od umre ulaze u sami hađ. I treća vrsta jeste el ifrad i mufrid, onaj koji obavlja, da obavi samo hađ. Nije ti samo hađ. Nije ti znači samo hađ i nema umre. Nije ti hađ i nema umre. Što se tiče Medine, grada Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam, on nema nikakve veze sa hađskim obredima. I ne utječe na ispravnost hađa. Medina se posjećuje iz razloga što je dozvoljeno čovjeku da posjeti da Allahovog poslanika i zbog vrijednosti namaza u tome mjesečidu, No međutim, sa samim obredima Medina nema posebne veze. Kada hađija krene na hađ, mora proći pored Mikata. Mikat je mjesto gdje hađija nije ti i hrame. Gdje hađija nije ti i hrame. Pa svako mjesto odakle se prolazi sa bilo koje strane ima svoj mikat. Stanovnici Medine imaju mikat koji se zove Zulhulejfa. Stanovnici Šama imaju mikat koji se zove El Džuhfe. Stanovnici Neđda imaju mikat koji se zove Karnul Menazil. I stanovnici Jemena imaju mikat koji se zove Jelemlem. To je jedno brdo. Znači, kod tog brda je taj mikat. Pa hađija kada krene, ne smije proći taj mikat prije nego što obuče i hrame. Mora, znači, Mi smo govorili da se pod oblačenjem ihrama smatra šta? Nijećenje ihrama. Ne stavljanje tog bijelog plata na tijelo i da ga čovjek obuče, već znači nije nijećenje ihrama, to se smatra oblačenjem i to se smatra ihramima. Pa će hađija kada dođe, znači do tog mjesta, on će nijetiti, on će nijetiti ihrame. Ako bi hađija obukao ihrame prije mikata, na primjer obuče ihrame u Medini, ili ih obuče u avionu u Kairu ili u Ammanu ili u Dimašku ili na drugom mjestu. I nakon toga dođe na Mikat i nije ti hrame, njegovi hrami su ispravni. Jer se znači pod nijećenjem, pod oblačenjem hrama smatra da hađija nije ti hrame, to jeste da ulazi u šta? U obrede. Da ulazi u obrede hađa ili umre. Onaj ko znači pređe mikat, mora se vratiti nazad i mora ponovo sa toga mjesta znači nijetiti hrame. Ne može proći mikat pa da nakon toga nijeti hrame. To je neispravno i zabranjeno. Kada hađija bude pripremao se za ihrame ili prije nijećenja samih ihrama, lijepo je da uradi nekoliko stvari. Prvo je lijepo da se okupa. Da se okupa. Potom je lijepo da ukloni dlake sa svoga mjesta, sa onih mjesta koje se, sa koji se uklanja. Lijepo je da se namiriše po svome tijelu, a neće mirisati jeli, i hrame. I nema posebnog namaza koji je vezan za nijećenje hrama, iz oblačenje hrama. Nema posebnog namaza, iako jedan veliki dio učenjaka smatra da ima, imaju dva rekiata, no međutim ispravno je da je poslanik Salao Sveme klanjao namaz. Koji je to bio namaz, ne znamo, Pa ako čovjek dođe prije propisanog namaza na mikat, onda je lijepo da klanja prvo propisani namaz, a nakon toga će zanijetiti, a nakon toga će zanijetiti i hrame. No, međutim, poseba namaza i hrame, Allah zna najbolje da ne postoji. Kada hađija obuče i kada nijeti i hrame, zabranjeno mu je da čini nekoliko stvari. Zabranjeno mu je da brije nešto od svoga tijela, da uzima znači nešto od laka od svoga tijela, da krati svoje nokte, da pokriva svoju glavu sa nečim što se prilijepi za glavu. Znači da stavi kap ili nešto slično da prilijepi za glavu. To je zabranjeno. Ili ručnik da prilijepi za svoju glavu i slično. Dok mu je dozvoljeno da, na primjer, drži kišobran. Kada su velike žege, da stavi kišobran da bi se zaštitio znači, od vrućine, može staviti kišobran. Ili može se voziti u auto koje ima krov. Ili avion i slično tome. To znači ne smatra se onim klasičnim pokrivanjem glave. Zabranjeno znači pokriti glavu sa ničim što se prilijepiti uz znači kosu uz glavu. Također mu je zabranjeno da oblači sve što je prošiveno. Odjeća koja je prošivena ne smije oblačiti je. Ne smije također mirisati svoje tijelo niti ih rame. Ne smije loviti. Zabranjeno mu je lov. Zabranjeno mu je da sklopi bračni ugovor. Dok je muhrim i u hramima ne može sklapati bračni ugovor. Ne smije imati odnos sa svojom ženom. I to je najgora i najveći prestup, najgora stvar i najveći prestup koji može počiniti čovjek koji se nalazi u hramima. I ne smije isto tako naslađivati se sa tijelom svoje žene. Znači, da čini nešto što ga može dovesti jeli, u haram. Nakon što je hađija zanijetio i hrame, a govorili smo da se nije donosi u srcu, da se ne izgovara riječima, zato što nema jasnih argumenta od poslanika sallallahu alejhi ve selleme počeće hadžija sa izgovaranjem telbije izgovaranjem telbije telbija se izgovara tako što će hadžija kazati lebejk allahumma lebejk lebejk la sharika lek lebejk innel hamde wa ni'mata lek wal mulk la sharika lek ovo je telbija koja je došla od poslanika sallallahu alejhi ve selleme koji je izgovarao pa je sunnet da tako hađija izgovara i da ponavlja i da ponavlja svoju telbiju. Da ponavlja je znači sve do harema samoga. Ponavlja će znači telbiju i lijepo je da ne prekida sa telbijom, već da telbiju ponavlja znači povišenim glasom. To je što se tiče muškaraca. Žene neće povisivati svoj glas sa telbijom, nego će izgovarati tako da same sebe čuju. Znači da svaka samu sebe čuje. Kada dođe hađija u Meku, Lijepo je da uđe u Meku ujutro, ako ima mogućnosti za to. Ako nema mogućnosti, ući će u bilo koji dio dana ili doba dana ili noći koje mu je lakše, znači neće čekati posebno, znači jutra, ovaj zbog nemogućnosti da se to sprovede. A ako može, ako može to da učini, onda je to, onda je to bolje. Ako može se okupati za ulazak u Meku, i to je lijepo da učini. Da uđe u sveti harem, sa vrata Benu Šejbe. No, međutim, kazali smo da ta vrata danas ne postoje, pa ako može ući sa vrata Babu Selam neka uđe, ako ne može neka uđe sa bilo kojih vrata, mu je jednostavno znači ući u harem. Da uđe u Meku skrušeno. Da bude skrušen, znači kada ulazi. Zbog hurmeta tih, znači mjesta koja posjećuje. I kada uđe u mesečit da prouči dovu ulaska u džamiju. Ona dova koja se uči kada se ulazi u bilo koju drugu džamiju, ta, ta ista dova se uči kada se ulazi u harem. Nema posebne dove za harem. Dova koja se navodi za harem, koju bilježi Mamel Bejheqi, ona nije vjerodostojna i nije ispravna. Nakon što je hađija ušao u harem, počeće sa tavafom. Prekida telbiju i počinje sa tavafom. Tavaf počinje od onoga crnog kamena. Ima jedna crta koja je povučena, primijeti se mora prije te crte ući u krug da bi mu taj naredni znači krug ili šaut bio ispravan. Ako uđe nakon crte, ono što prođe ponovo do crte, taj cijeli krug, skoro cijeli bit će mu neispravan i neće se računati. Pa mora krenuti znači iznova. Pri tavafu imaju neki šartovi koje mora ispuniti. Prvi šart i uvjet jeste da hađija mora tavafiti pod abdestom. Mora tavafiti pod abdestom, ne vrijedi tavaf bez abdesta hodanje oko Keabe ne vrijedi bez abdesta. Mora također tavafiti mimo onoga polukruga, onoga zida koji je u polukružnom obliku, mora tavafiti iza njega. Ne smije proći između njega i Keabe. Vi ćete vidjeti da ima između njega i Keabe otvor, pa ljudi uđu i klanjaju unutar tog dijela. Ne smije, znači kada tavafi, mora proći iza toga polukružnog zida, ne može proći znači između njega i Keabe. Taj se krug ne bi računao da počne sa tavafom, ono što smo spominjali, od crnog kamena. Znači, u ravnini crnog kamena da odatle počne sa tavafom. I zadnji uvjet jeste da učini kjabu da bude sa njegove lijeve strane. Vidjet će kako svi ljudi tavafe, tako neka i on tavafi. Znači, ne može, kada bi tavafi usuprotno, prvo ne može tavafiti, to je nemoguće da tavafi tako, naročito oko same kjabe, u blizini kjabe, a kada bi to učinio, njegov tavaf bi bio pogrešan, bio bi neispran, ne samo to bio bi griješan bio bi griješan kad bi tako činio, jer to se smatra ismijavanje sa vjerom. To nije dozvoljeno znači činiti. To su znači uvjeti ili šartovi da bude tavaf ispravan. Jer svaki od ovih obreda ima neke svoje uvjete, pa tako znači i tavaf. Što se tiče stvari koje je pohvalno i sunnet lijepo činiti pri tavafu, to su da hađija poljubi crni kamen. Onaj crni kamen koji je spušten iz dženeta, koji je bio bijeli od mlijeka, ili od snijega u drugoj predaji. Lijepo je da ga dotakne, da ga poljubi u stvari. Ako ga ne može poljubiti, neka ga dotakne svojom rukom. Neka ga dotakne rukom i nakon toga neka poljubi svoju ruku. A ako ne može ni to, onda neka pokaže prema samo tome kamenu svojom rukom, desnicom, i neka donese tekbir. Kada bude pokazivo, neka donese tekbir, a neće poljubiti ruku. Neće znači pokazati pa poljubiti ruku. Ako dotakne, poljubit će ruku. A ako bude pokazivo, onda će samo doneti tekbir. To je prvi znači sunnet pri tavafu. Drugi sunnet pri tavafu jeste da dotakne hađija onaj jemenski ugao. Da ga dotakne jemenski, da ga dotakne svojom desnicom. Pri tom, pri tom doticanju neće doneti niti tekbir, niti će poljubiti ruku, niti ima poseban neki, znači zik, zikr, jer to nije činio poslanik, salallahu alaihi wa alihi wasallime. A što se tiče ona dva druga ugla, irački i šamski, njih neće doticati, niti oni u stvari postoje sada, jer je onaj polukružni dio, to su stvari uglovi kjabe koji ne postoje, znači nema ugla nego je polukružni dio, a što se tiče onih uglova koji su sada na kjabi, znači koji su prije toga polukružnog dijela ili zida, Oni nisu znači sami kraj Kjabe, već je ta Kjaba trebala biti dalje, ali su Kurešije tako napravile Kjabu u tom obliku zbog toga što im je ponestalo halal obskrbe da naprave, znači da dovrše Kjabu do kraja. Potom je lijepo čovjeku da čini ritba u svim znači krugovima koje je tavafi. Kod onoga do, tavafa kada dolazi, tavaful kudum kada dolazi, ili tavaf umre za onoga koji čini hađ metua, lijepo je znači da otkrije svoje desno rame. Da uzme ih rame i da ih provuče ispod svoga ramena, desnog, pa desni bi, ramo biva otkriveno, a lijevo će biti pokriveno sa dva kraja. To je znači sunet da učine naravno samo muškarci, to je ženama zabranjeno po konsensusu islamskih učenjaka i nije za njih sunet. Ne može žena otkriva znači svoje stidne dijelove tijela. Isto tako, ovo je znači kod svih sedam krugova. Što se tiče a, drugog sunneta ili trećeg, to je Erreml a to je da čovjek hoda prva tri kruga malo ubrzano. Da usitni korake i da malo ubrzano hoda prva, prva tri kruga, a ostala četiri će hodati potpuno normalno. I neće tresti sa svojim ramenima. Neko smatra da je, da je ovaj reml, da je to da čovjek ubrza korake i da trese sa ramenima. Ne. To nema svoje osnove, već je znači samo da ubrza korake. Također od suneta jeste da se ne pravi veliki raz, razmak i prekid između samih krugova. Znači da se čine jedan iza drugoga, da se nestaje, da se ne pravi prekidi. I nakon toga sunet je i nakon toga sunet je da se klanjaju dva rekiata iza Mekamu Ibrahima. Ako može, ako ne može, neka klanja negdje u mjesečidu iza, tva, ta, znači iza tog Mekamu Ibrahim, Ibrahimovog mjesta, a ako ne može ni to, neka klanja u bilo kome dijelu Harema, bitno je da izbjegava gužvu, da se ne gužva i da ne smeta hađijama koje tavafe oko, oko kjabe. Nakon toga, kada bude klanja ova dva rekiata, neka na prvom rekiatu uči suratu El Kafirun, a na drugom suratu El Ihlas. Znači, Kul ja El Kafirun na prvom i suru Kul Huvallahu Ahad na drugom rekiatu. Nakon toga, hađija će otići do vode Zemzem i napiti se ove vode, piće koliko može više, Neće naravno toliko da mu naškodi, ali što može više popiti vode, to je dobro. I neka pri tome dovi sa dovom kojom je dovio Ibn Abbas, Allahumma inni es'eluke ilmen nafjan o rizkan vasja o šifaen min kulli da. Allahu moj, ja te molim da me obskrbiš ispravnim znanjem, da povećaš moje znanje i da povećaš moju obskrbu i da mi podariš lijek od svake bolesti. Ako ne zna na arapskom, zna na svome. Ako ne zna ovu dovu, neka uči bilo koju dovu, inša Allah, da je ispravno. Da je ispravno. I potom će posuti vode zemzem po svojoj glavi. Posut će znači vode po svojoj glavi i napiće se ove ubarek vode. Potom će se vratiti i dodaknuti crni kamen. Vratiti i dodaknuti crni kamen. I neće ljubiti ruke i neće donositi kvira. Ovo je ako može. No, međutim, uglavnom na hađu je ovo teško učiniti, pa većine hađija to ne čine, jer je teško nakon toga prići crnom kamenu zbog velikih gužvi. Što se tiče tavafa, imaju tri vrste tavafa. Prvo je tavaful kudum ili tavafu tehije, dolazni tavaf ili tavaf pozdrava. Koga čine? El Karin i El Mufrid. A što se tiče El Mutemetija, onaj koji obavlja hađi umru skupa i razdvaja, To je njegov tavaf za umru. Pa je njegov tavaf obavezan rukn njegove umre. Dok ovoj dvojici je tavaf sunnet. Dok je ovoj dvojici tavaf sunnet. Što se tiče tavaf ul kudum, njega neće činiti Mekija, znači koji boravi u Meki, ili oni koji nisu stanovnici Meki, ali žive u Meki. Znači, bilo da boravi ili da je stanovnik Mekke, oni neće činiti jer za nje nema tog dolaznog tavafa. Oni nisu došli ni odakle, oni znači borave, borave u tome mjestu. Druga vrsta tavafa jeste tavafu li fada ili tavafu rukn ili tavafu fard. Tavaf, osnovni tavaf, glavni tavaf koji je rukn hađa. Kao dana refata, kao stojanje na refatu. Samo što je kod ovoga tavafa malo elastičnije vrijeme, jer na Arefatu se čovjek mora naći u određeno vrijeme, dok ovaj tavaf kada se obavi, nakon prvog dana Bajrama, u bilo koje vrijeme, inša Allah, da je ispravno. Ima znači duži vremenski period da se može obaviti. Počinje prvog dana Bajrama i nema zadnjeg vremena. Nema zadnjeg vremena po mišljenju većine islamskih učenjaka. I treća vrsta je tavaful vada, oprosni tavaf, koga hađija obavlja kada hoće izići iz Meke, kada hoće da napusti Meku, obavlja ovaj oprosni, oprosni tavaf. Oprosni tavaf, koga mora i obaviti sve hađije, vađibije, koga ne obavi mora zaklati žrtvu i podijeliti stanovnicima, siromasima harema, njega su pošteđeni ovoga oprosnog tavafa, žena koja nađe, nađe se u hajdu ili nifasu i Mekija i onaj ko ostaje da boravi i onaj ko ostaje da boravi u Mekiji oni znači ne moraju da obavljaju da obavljaju ovaj oprsni tavaf jer oni ne izlaze u stvari iz Mekke. Nakon tavafa hađija će obaviti saji. Saji to je hodanje između Safe i Merve. To su dva brežuljka koja se nalaze u neposrednoj blizini Kjabe. Safa je bliža nego Merva. Pa će znači hodati između Safe i Merve kao što je činila Umu Ismail radijallahu ta'ala anha. Hodat će znači između Safe i Merve. Kada priđe hađija, izići će, znači, iz harema odatle, sa vrata Safe, prema Safi će se uputiti, kada se približi Safi, proučit će ajet Inne Safa wal marwate min ša'airi Allah. Femen hađel bejte, evo i atemara, fela džunaha alejhi, en je tawafe bihima. Omen te tawa hajden, fe inne Allahe šakirun alim. Znači, to je ajet koji će se proučiti kada čovjek se približi safi. Nakon toga popeće se na safu, izgovarat će La ilaha illallah, Alhamdulillah, Allahu Ekbar i ponovit će to tri puta okrenut prema kibli, okrenut prema kabi. Vidjet će da sa safe postoji još jedna mala mogućnost da se vidi kaba. Sa safe se još može malo vidjeti kaba između stubova, jedan dio kabe, dok se sa merve kaba nikako ne može vidjeti. Znači, te su zidine i a, gradnja, znači samog Harema je spriječila, znači da se može vidjeti kjaba. Popeće se na safu. Što se tiče žena, one se neće penjati na safu ni na mervu. Po mišljenju većine islamskih pravnika, žene se ne penju ni na safu ni na mervu, nego ostane u podnožju safe i merve zbog gužve. Ovako kažu učenjaci šafijske, hambelijske i malikijske pravne škole. Što se tiče učenjaka hanefijske pravne škole, oni ne spominju jasno da se žena neće penjati. Ali kažu, ljudi će se popeti na safu, ljudi će tako, pa uvijek spominju ljude, ne spominju žene. Pa i to ukazuje, znači da i po njima nije lijepo ženi, posebno da se ona penje na safu, osim kada ne bi bilo gužve, ali zbog velike gužve žene će uvijek ostati malo u podnožju, znači safe i merve neće se znači penjati na samu safu i mervu. Nakon toga, Hadžija će kazati kada se popena safu, La ilaha illa Allahu wahdehu la sharika leh, lehul mulku wa lehul hamdu, wa huwa ala kulli shayin qadir. Ako kaže yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shayin qadir, isto tako ne smeta i to je jedan jedna verzija. Potom će kazati la ilaha illa Allahu wahde, anjaza wa'de wa nasara 'abde wa hazama al-ahzaba wahde. Kazaće ovu dovu, potom će doviti čime bude htio i tako će to ponoviti tri puta. Pa je znači lijepo čovjeku da se zadrži jedno malo, jedno kraće vrijeme, znači na, ovdje na safi, da bi dovio i da bi izgovorio, znači ove dove, da bi izgovorio la ilaha illallah, elhamdulillah, Allahu ekvar, i da bi to ponovio po tri puta. Potom, kada to završi, silazi hađija sa safe i upućuje se prema drugom brežuljku, prema meruvi. Prema meruvi. Kada siđe, znači između safe i merve, tu će malo ubrzati svoj hod, I to je sunnet samo za muškarce, a nije za žene. Znači malo će usitniti korak i ubrzati svoj hod, znači kada hoda prema mervi. I kada dođe na mervu, učinit će isto što je učinio i na safi. Mislimo od ovih dova koje je kazao, osim ajeta. Ajet neće ponavljati jer ga nije ponavljao poslanik sallallahu alaihi wasallam. Kada ode hađija sa safe na mervu, to se računa jedan krug ili jedan odlazak. Pa kada se vrati sa merve na safu, to se računa drugi pa će hađija početi sa safe, a završit na mervi. Zato što je neparan broj puta. Sedam puta ide, pa počne na safi i završi na mervi. Da neko ne bi otišao i vratio se, pa to računao jedan krug. Ne, nego odlazi, jedan, vraća se drugi. I tako znači učini tri puta i onda se zadnji put vrati, vrati još sa safe na mervu i to se smatra jeli, sedam, sedam puta. Sunnet je čovjeku da pri hodanju između safe i merve ima abdest. Kod tavafa smo kazali da je to obaveza i da ne vrijedi tavaf bez abdesta. Zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je tavaf namaz u kome je dozvoljeno pričati. A što se tiče hodanja između Safe i Merve, tada je lijepo čovjeku da ima abdest. Inače je lijepo čovjeku da uvijek ima abdest, ne samo hodanjem između Safe i Merve i kada je na hađu i tako dalje i kada pođe u džamiju, nego uvijek da ima abdest u svojoj kući. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ne pazi na abdest osim pravi mu'min." ne pazi na abdest, osim pravi mu'min. Pa je znači sunne čovjeku da ima uvijek abdest i da uvijek bude pod abdestom. Pa mu je lijepo znači da prilikom hodanja između Safa i Merve bude pod abdestom i da ne pravi prekide između ovih hodanja i krugova, nego da to znači kada počne da radi dok to ne završi. Osim ako je prisiljen čovjek da ode, da obavi prirodnu potrebu i slično tome, neće smetati. Nakon što završi znači hodanje između Safe i Merve, Hadžija će skratiti, skratiti svoju kosu skratit će znači kosu sa cijele glave. Neće jedan dio glave, nego skratit će kosu sa cijele glave tako da se vidi da je kosa potkraćena. Da se vidi znači da je kosa potkraćena. Nakon toga, hađija koji je obavljao hađ temetua, on skida svoje ihrame. Biva znači, slobodan ihrama i dozvoljeno mu je da čini sve što mu je bilo zabranjeno kada je obukao ihrame. Znači kao bilo koji drugi čovjek, sve mu je dozvoljeno. Od onoga što mu je bilo zabranjeno. Ne kažemo da mu je dozvoljeno sve. Jer imaju stvari koje je Allah te barak tala zabranio. No, međutim, ono što mu je bilo zabranjeno da čini kada je obukao i hrame, sada mu je dozvoljeno. A što se tiče Karina i Mufrida, onaj koji obavlja hađ i umru skupa, ali spaja te obrede i onoga koji obavlja samo hađ, on ne može, znači, skidati svoju hrama, on ostaje u svojim i hramima. On ostaje, znači, u svojim, on ostaje u svojim i hramima. Što se tiče, govorili smo o prekidanju telbije, Mutemetija prekida telbio kada počne, znači sa, sa tavafom. I nakon toga kada završi, više neće činiti telbije, dok ovaj Karin i Mufred čine telbiju do prvog dana kada se počnu bacati kamenčići, kada treba izgovarati tekbire, tada prekida telbio, tada prekidaju stvari svi telbiju. Jer nakon toga, Mutemetija što obuče i rame osmog dana, on ponovo znači počinje sa telbijom. Kada dođe osmi dan Zulhidžeta, shodno vremenskom periodu koga provede hađija u Meki, onaj koji je činio temetua, koji je skidao i hrame i kome je bilo dozvoljeno sve što mu je bilo zabranjeno nakon oblačenja i hrama, izlazi, oblači ponovo i hrame, nije ti hrame, znači, i izlazi na minu. Kao i druge hađije. Samo što su neki već imali na sebi hrame koji su činili Piran, i frad, oni su već imali na sebi i hrame, dok ovi koji nisu imali, koji činite meto, one oblače nije te hrame i svi skupa, znači, izlaze, izlaze na minu. Prije, znači, nego što sunce dođe u zenit, lijepo je hađi da zaniti i hrame i da krene iz meke, znači da se uputi prema minu. Kada dođe na minu, hađija će klanjati podne i kindiju, akšam i aciju. Svaki namaz u njegovom vremenu. Skraćeno svaki namaz u njegovom vremenu skraćeno. Znači neće spajati krati, ali neće spajati namaze. I nakon toga noć arefata provešće na mini. Noć arefata, znači noć koja je prije dana arefata, to je noć arefata, jeli? Lejletu arafe, provešće na mini. Do sabaha i tu će klanjati sabah namaz i klanjaće sabahske sunnete i klanjaće naravno vitr od jacije, prije toga i nakon sabah namaza i nakon što iziđe sunce, hađija će se uputiti prema arefatu. Znači nakon sabah namaza i nakon izlaska sunca, hađija se upućuje prema arefatu. Kada dođe na arefat, prvo što će učiniti hađija, doće kod mjesta koje se zove Nemire. To je jedno malo mjesto prije arefata, tu će stati dok ne zađe sunce na, ne pređe na drugu polovinu neba, dok ne pređe, znači zenit, dok ne nastupi podnevsko vrijeme, potom će krenuti prema, prema arefatu. Kada dođe na arefat, tu će klanjati dva namaza, podne i kindiju, spojeno i skraćeno, u podnevskom vremenu. To se zove džemo takdim, spajanje u prvom vremenu. Spajanje namaza u prvom vremenu. Jer se namazi mogu spojiti u prvom ili drugom vremenu. Mogu se spojiti, znači, podne i kindija u podnevskom ili kinijskom vremenu, a akšam i jacija u akšamskom ili jacijskom vremenu. No, međutim, ovo je na putu. A ovdje govorimo o refatu, o refatu se to spaja, sunete da se spoji u podnevskom vremenu. Prije spajanja namaza, lijepo je da imam, održi jednu hutbu. Taj dan na refatu i uzme abdest, to je bolje. To je bolje jer je to vid iskupljanja muslimana, kao što je Bajram, kao što je Džuma, pa je lijepo čovjeku da uvijek bude u najljepšem znači, izgledu, u najljepšem izgledu. No međutim, neće se mirisati. Je l' tako? Jer je u ihramima. Hadžija se ne smije znači mirisati. Jer kada je obukao ihrame ponovo u Mekki osmog dana Zulhidžeta, ponovo mu biva sve zabranjeno ono što mu je bilo zabranjeno gdje? Na Mikatu. Kada je obukao znači ihrame na Mikatu. Nakon što čuje hutbu i nakon što planja podne i ikindiju spojeno i skraćeno, lijepo je hađi da čini puno dova, da uči Kur'an, da klanja, da zikri, da čini ibadete Allahu te barak je otala, jer je to dan čiju čovjek znači ne treba priliku propustiti da zaradi Allahu te barak je otala milost. Toga dana, hađija toga dana neće postiti. Neće postiti jer poslanik sallallahu alaihi sallam nije postio, već je na devi pio mlijeko da ga svi vide. To je milost Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam prema nama. Jer hađija zbog veliki žega i samih obreda ponekad mu je teško da posti, pa poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije postio, jednostavno da bi se čovjek ojačao za taj dan za ibadete, a da bi se ujedno i pripremio za sutradašnji dan kada ima najviše obreda, znači prvi dan Bajrama. Dok je sunnet za one koji ostaju i koji ne obavljaju hadž da poste taj dan i to je velika nagrada, jer post toga dana iskupljuje prošlu i narednu godinu od malih grijeha. Nakon zalaska sunca, nakon zalaska sunca, kada znači dolazi noć Kurban Bajrama, Hadžija kreće sa Arefata prema Muzdelifi. Kreće sa Arefata prema Muzdelifi. Kada dođe na Muzdelifu, a doći će skoro da mu je nemoguće da dođe prije jacijskog vremena, dolazi znači u jacijsko vrijeme, spojit će tu Akšam i Jaciju kao što je na Arefatu spojio podne i Kindiju ali samo ovdje spaja džemu tehir. Znači spaja u drugom vremenu, u jacijskom vremenu. Pa spaja, znači ono kasnije spajanje. Kasno spajanje, a to je u jacijskom, u jacijskom vremenu. Isto tako sa jednim ezanom i dva ikameta, kao što je učinio kod podne namaza. Kada to završi, lijepo je hađi da odmara do sabaha. Znači, neće to veće provesti u nekom ibadetu posebnom. Ko provede ima nagradu, ali mu je bolje i veća nagrada da spava. Pa vidimo da je braću u sunnetu nije uvijek veća nagrada čovjeku da ibadeti. Ponekad je veća nagrada za san nego za ibadet. Zašto? Zato što je ti činio tako Allahu poslanik sa Jer taj san ima svoju mudrost. To nije san samo da čovjek spava nego je san da se pripremi i da sutra obavi, da bude spreman da obavi, znači, mnoge obrede, brojne obrede, znači, koji ga čekaju. Pa je lijepo hađi i bolje da to veće provede u snu, da spava, ujutru da ustane prije sabaha da klanja vitr namaz, ili da ga klanja odmah nakon jacije, kada spoji akšam jaciju, isto tako ne smeta. Nakon toga će ustati hađija, klanjati sabah namaz, sabahske sunnete, sabahski farz, potom će doviti. Potom će doviti i spominjati Allaha te barak je oteala dok se dobro dok se dobro ne rasvane. Neće čekati izlazak sunca, ali dok se dobro ne rasvane, to je možda onaj period, možda neki pola sahata, ili više ili manje do pred izlazak sunca, kada se dobro rasvane, onda će se hadžija uputiti, uputiće se sa muzdelife prema mini, ponovo, prema mini, prema džemretima gdje se bacaju, gdje se bracaju kamenčići. Govorili smo da nema posebnog argumenta koji ukazuje da se kamenčići uzmeju sa muzdelife. Iako veliki broj fakriha kaže da se to uzima sa muzdalife, ali nema posebnog, jasnog i ispravnog argumenta u sunnetu poslanika, salallahu alaihi wasalame, da se to čini znači, na muzdalifi, da se kamenčići uzmaju sa muzdalife. Nego je lijepo znači da se mogu se kamenčići uzeti bilo sa muzdalife ili sa bilo kog drugog mjesta, čak ako i uzme i na mini, znači ko samih džemreta gdje se bacaju kamenčići, isto tako neće smetati. Ali ponekad ljudi kada dođu, zbog velike gužve neće moći naći kamenčiće, pa ako negdje u putu, znači uzmu sa sobom kamenčiće, neće, inša Allah, neće smetati. Kada dođe hađija do džemreta, gdje se znači bacaju kamenčići, to je mjesto gdje se bacaju kamenčići, bacit će sedam kamenčića. Na onome džemratu lakave, na onome velikom mjestu gdje se bacaju kamenčići, I ti kamenčići moraju pasti u korito koje je znači, napravljeno tom, tamo gdje se bacaju kamenčići. Ne mora se stub pogoditi, nije uvijek da se pogodi stup koji se nalazi, ali se mora, znači mora kamenčić pasti u, mora pasti u korito. Prilikom bacanja kamenčića, kada svaki kamenčić baci, hađija će donijeti tekbir. Donijet će tekbir. Kada završi sa bacanjem kamenčića, otići će s tog mjesta. Neće dobiti. Neće dobiti, jer to nije činio poslanik sallallahu alaihi wasallam. I vrijeme ovoga bacanja kamenčića počinje nakon izlaska sunca. Pa vidimo kakva je mudrost da se čovjek uputi prije prije izlaska sunca da se uputi znači sa Muzdalife da bi došao znači na mjesto gdje se bacaju kamenčići odma nakon izlaska sunca kada počinje vrijeme bacanja tih kamenčića. Nakon toga hađija će zaklati kurban. Ako on ima mogućnost da zaklonje kurban, u protivnom to imaju znači ustanove koje to već rade, imaju posebne znači mjesnice gdje se to radi. Nakon toga hađija će obrijati svoju glavu ili skratiti, ali je brijanje bolje. Jer je Allah Tebarak je u Kur'anu spomenuo brijanje prije kraćenja i poslanik s.a.v. je dovio za obrijane tri puta, a za one koji su potkratili svoju kosu samo jedan put. Ako brije, obrijaće cijelu glavu, a ako krati, kratit će ponovo cijelu glavu. Što se tiče žena, one će samo skratiti, znači potkratit će svoju kosu, bilo da se radi o pletenicama, jer o kose, znači cijeli taj dio kose, za dužinu koliko je znači jagodica ili 2 cm otprilike, znači skratit će samo, skratit će svoju kosu, no međutim mora to paziti da to učini na mjestu gdje je znači, daleko od ljudi, jer žena ne smije otkrivat svoju kosu pred ljudima. Nakon ove tri stvari, kada hađija baci kamenčiće i kada zakolje kurban i kada obrije svoju glavu ili potkrati, dozvoljeno mu je sve što mu je bilo zabranjeno u hramima osim žene. Osim žene, ona mu je jedino znači zabranjena da sa njom opći To biva, znači, tek dozvoljeno nakon tavafa. Nakon toga, Hadžija silazi u Meku da obavi tavaf ili fada. To je onaj glavni tavaf koji je rukn hađa. Bez koga ne vrijedi hađ. Bez koga ne vrijedi hađ. Kada dođe, obavit će taj tavaf na isti način kao što je obavio i onaj tavaf ul kudum, dolazne onaj tavaf ili tavaf umre za mutemetio, osim što neće otkrivati svoje desno rame i što neće činiti onaj erreml, da hoda ubrzano ona tri kruga. To neće činiti. Mnoge hađije čine grešku, pa i pri tome drugom tavafu otkrivaju svoje rame i čine još veću grešku, da odma prilikom oblačenja i hrama otkriju rame. Pa ga vidite na mikatu, već otkriju rame na mikatu. I tako klanja. Pa onda klanja i čini, i čini mekruh. I čini mekruh, jedan, jednu pogrednu stvar, to je da odgrije svoje rame u namazu. Jer je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao u vjerodostojnom hadisu, nemojte da niko od vas klanja u jednoj odeći, da na njegovim ramenima nema nešto. Znači mora imati na svojim ramenima nešto prebačeno da su ramena pokrivena. Pa je mekru u čovjeku, a kod neke uleme i haram da čovjek otkriva svoja ramena, znači u namazu. Pa je tako sunet, znači da samo pri tome tavafu, kada počne sa tavafom da otkrije rame i kada završi sa tavafom da ga odmah pokrije da onda ide da čini saji. A ovdje kada dođe da čini tavaf ili fada, neće otkrivati svoje rame, niti će ubrzano, niti će ubrzano hodati. Nakon što završi ovaj tavaf, tavaful ifada, hađija će, znači, napit se vode zemzem, kao što je učinio u prvom slučaju, klanjeće dva rekiata iza Mekamu Ibrahima ili na bilo kome drugom mjestu gdje mu je to dostupno. Potom će izići da obavi saji. Mutemetija mora svakako obaviti saji, jer njegov prvi saji je bio saji od umre. Tavaf i saji je vezano za umru. Dok ovaj Karin ili Mufrid, oni ako su obavili u prvom slučaju saji, ne moraju ga obavljati sada. Ako je znači činio saji nakon što je došao u Meku, ne mora obavljati po drugi put saji. I to mu je bolje da učini. Kada dođe, odma to mu je bolje da učini. A ako nije učinio prvi put, onda ga mora učiniti, znači, nakon ovoga tawaful i fada. A što se tiče, znači, u temetija, to smo kazali da mora obavljati, jeli, dva sajija. I nakon što, znači, završi sa ovim, Tavaf ili fada, što obiđe glavni taj tavaf, hađi je dozvoljeno sve, hadži je dozvoljeno sve što mu je bilo zabranjeno prije toga, pa čak i njegova porodica, znači žena. Nakon što hađija obavi tawaf i saji, nakon što hađija obavi tawaf i sa'i vratiće se na minu. vratiće se na minu istoga dana i provešće to veče 11. Zulhidžeta, Jer kod nas je veče prije dana. Po širijatskom mjerenju uvijek prvo, prva, biva prvo noć pa onda dan. Pa kažemo 11. noć Zulhidžeta pa dolazi onda 11. dan Zulhidžeta. Pa je noć uvijek prije dana. Te 11. noći Zulhidžeta provešće je znači na mini. Klanjaće namaze normalno kao i prije što je klanjao. Skraćeno neće spajati. Sunnete neće klanjati. Već od sunneta samo klanja sabahski sunnet i klanja vitr namaz. I ostaje, znači, 11. dan Zulhidžeta tu, kada pređe sunce preko Zenita, nastupi podnevsko vrijeme, Hadžija može početi sa bacanjem kamenčića sve do Akšama. To je najbolje vrijeme, to je odabrano vrijeme. Ako baci nakon Akšama, inšala da će biti priznato i do Jacije i nakon Jacije, no međutim bolje je da to učini, bolje je da to učini do Akšama. Bacit će taj 11. dan tri puta po sedam kamenčića na tom prvom srednjem i zadnjem tom bacanju. Ili malom, srednjem i velikom, kako hoćete, po sedam, po sedam kamenčića. Kada prilazi prvom, ome džemretu, hađija će prići tako što je okrenut prema džemretima i prema kjabi ujedno. I bacit će te kamenčiće. Kada završi prvi, prvo to bacanje malo, izdvojit će se u stranu i dovit će. Dovit će, što duže dovi, to je bolje. Ali toliko da se ne preoptereti. Nakon toga ide na srednje bacanje, pa baci sedam kamenčića. Pri svakom bacanju svakog kamenčića tekbira. Tekbir donese. Allahu ekber i baca znači tako da kamenčić pogodi u, u koritu. Jer ako bi pogodio u stup i odbio se, ne bi vrijedilo. Morao bi ponovo znači baciti. I kada bi uzeo sve kamenčiće u ruku i bacio odjedan put, to bi se računalo kao jedan kamenčić. Ne vrijedi. Mora znači svaki kamenčić baciti. Ne vrijedi da ga spusti, da priđe blizu korite da ga spusti. Ne. Mora ga baciti svojom mora ga baciti svojom rukom, znači i tekbirati. A kada dođe na zadnji, taj veliki, veliko to mjesto gdje se bacio kamenčić, onda će okrenuti se tako da mu kjava bude, tako da mu kjava bude na lijevoj strani, a da mina bude na desnoj i on usmjenen prema džemretima, tako će bacati. To će učiniti, znači, 11. Zulhidžeta. Tako će učiniti i 12. Zulhidžeta. I onaj ko hoće da iziđe nakon ta dva dana, to su prva dva dana Tešrika, Znači, nakon kurbanskog bajrama, dva dana, ko baci kamenčiće, svaki dan po 21, može izići i otići u Meku. Ne mora ostati treći dan. No, međutim, mora napustiti minu prije zalaska sunca. Ako ostane na mini da ga zatekne sunce na mini njegovim izborom, mora ostati to veče i su sutradan baciti nakon zalaska sunca. Oprostite, nakon što sunce pređe preko zenita, znači što, nakon što nastupi podnevsko vrijeme. Onaj ko ostane treći dan, a to je svakako vrijednije i bolje, i mi ćemo inšalav tako postupiti, taj treći dan se ostaje i bacaju se znači kamenčići nakon što sunce pređe preko zenita nastupi podnevsko vrijeme, baci tri puta po sedam kamenčića, kako je učinio ona prva dva dana, tako čini treći. Nakon prvog, kada baci, odvoji se malo u stranu, dovi, nakon drugog odvoji se u lijevu stranu i dovi, nakon trećeg ne dovi. Tako znači čini u sva, u sva, tri, u sva tri dana. Nakon toga Hadžija silazi, Hadžija silazi u Meku, ishodno njegovom stanju ili putovanju gleda kada će obaviti tavafu el wada oprosni tavaf najbolje je da ga obavi i tako treba da učini kada hoće da iziđe iz Mekije pripremio je stvari sve je spakovao i ode obavi taj tavaf vraća se izlazi iz Mekije ako bi obavio tavaf pa nakon toga boravio vrijeme u Meki svojim izborom odlazio, kupovao, prodavao i slično, treba ponovo ponoviti taj tavaf, jer je taj tavaf oprosni kada izlazi, kada izlazi iz Mekke. I nakon toga i time oprostim tavafom bi bili završeni hađski obredi hađ. Završava se znači hađ i hađski obredi, potom ko nije bio u Medini odlazi u Medinu, no međutim sve to znači nema posebne veze sa hađskim obredima. Znači ukratko, hađija oblači i hrame, dolazi u Meku obavlja tavaf, nakon tavafa obavlja saji, nakon saija krati kosu, potom biva slobodan do osmog dana Zulhidžeta, je mu teruje, kada oblači hrame, kada izlazi na minu i boravi na mini do devetog dana Zulhidžeta, dana Arefata, nakon izlaska sunca odlazi na Arefat, na Arefatu boravi do zalaska sunca devetog dana Zulhidžeta, potom izlazi nakon zalaska sunca devetog dana Zulhidžeta, dana Arefata, upućuje se prema Muzdelifi, tu dolazi i boravi do sabaha i dok se dobro ne rasvane, nakon toga odlazi na minu, baca kamenčiće, nakon toga kolje kurban, nakon toga brije svoju glavu ili krati i nakon toga odlazi u meku da opravi tavaf ili fada, glavni taj tavaf, nakon toga saji obavlja, nakon toga se vraća na minu i boravi na mini, znači dva ili tri dana po izboru, baca kamenčiće svaki dan po sedam kamenčića i nakon toga se vraća u Meku i nakon toga obavi oprosni tavaf. I time završavaju hađski obredi. Molimo uzvišenog Allaha te barake o da primi naše ibadete, da popravi naša stanja i da popravi naša dijela i da nam najboljim od naših dijela učini zadnja od njih. Wallahu teala a'lem, Wa sallillahu ala nebina Muhammed wa ala alihi wa sahabi ajma'in. Wa jazakumullahu khairu jaza. Ovim, znači, draga braćo, bi prikazali hađ ukratko, pa smo onda na kraju imali i skraćenu verziju od skraćene verzije obavljanja hađa. Kako znači obaviti hađ? Vjerujem da je kroz ovo mnogima više pojašnjeno, znači sama slika hađa, budući da su znači ona predavanja koja su bila, onaj ciklus predavanja od šest izlaganja je bio možda zamršen, dok vjerujemo da je znači jedno ovakvo predavanje kojima nema znači spominjanja posebnih razilaženja i te argumenta da je puno lakše za svat. Ovdje samo možemo još napomenuti da je lijepo ženama odnosno bolje je ženama, Allah najbolje zna, nije obaveza nikako, da uzimaju pilule protiv, znači, sprečavaju te pilule dolazak, znači, mjesečnog ciklusa. To je dobro da žena učini jer često se dese problemi, većina uleme je zabranila ženi, ako je u ciklusu da obavi, znači, taj tavaf glavni, pa bi žena morala ostati u meki dok je ne prođe ciklus, a karavana ne čeka, ne stoji, znači, zbog jedne osobe termini su ograničeni, mora se ići, pa da ne bi žena ostala bez hađa i da mora nakon toga ponovo ići obavljati hađ, jer manjina je učenjaka, mala manjina, poput šehe Hrvatsama Ibn Taymi je Ibn Kajma dozvolila da žena, znači tavafi u takvom stanju, bolje joj je da ne tavafi, ako bi tavafila, molim Allah da bude priznato, ali bolje je da ne čini, onda da bi jednostavno pobjegla iz toga svega, ima mogućnost da uzme pilule. Pilule se mogu nabaviti u apotekama, mogu se dobiti bez recepta, uzima žene pilule i dok pije te pilule, ne dolazi joj znači mjesečica. Dok prestane, doći će ponovo mjesečica. Nije poznato da ima neki posebni štetnosti, da štete posebno te pilule, naravno što se obavlja jedan put ili dva ili tri puta u životu, to nije znači nešto što bi štetilo. Jedan taj paket pilula vrijedi za 10 dana, mi posebno znači pilule za to, pa se sestre mogu raspitati, znači u apotekama mogu dobiti te pilule i to je dobro, znači da uzimaju tako da bi jednostavno pobjegle iz ovih razilaženja, inša Allah, da bi njihov hađ bio potpun, Allahu Teala, Ako ima neko pitanja vezanih za ovo što smo govorili skraćeno, znači pitanja skraćeno i odgovori skraćeno, jer je danas sve skraćeno. Reci. Da li je dozvoljeno hađijama da pravi ručak prije što pođe na hađu? Pa hađija mora ručiti koji drugi. Hađija mora, hađija mora ručiti i hađija i hađija moraju ručiti. No, međutim, ovdje je pitanje da li je da li je do... nije zabranjeno hadži nije zabranjeno mora se praviti ručak hadžija nego pitanje treba postaviti da li je hadži dozvoljeno da pravi ručak i da poziva druge na taj ručak da to bude posebna ceremonija i poseban ispraćaj povodom odlaska na hadž tako bi znači pitanje bilo ispravno formulisano što je svakako brat ciljao što je bio cilj njegovog pitanja prvo mi moramo kada govorimo o ovim pitanjima uvijek se vraćati na praksu poslanika sallallahu alejhi ve selleme ako se vratimo na sunnet Tu nema razilaženja da to nema nikakve osnove. Da se pravi posebne kakav isprećaj za hađije. To je s jedne strane. S druge strane, ljudi će kazati, dobro, šta u tome ima loše? I to je, to su riječi koje mi slušamo da se ponavljaju, da ljudi kažu šta u tome ima loše? U principu u osnovi nema loše. Ovako s poljašnjeg nema loše da se ljudi nahrane. Ali ima loše što se je to danas uzelo kao obaveza. I ko ne napravi taj ručak, o njemu se priča i uzduži poprijeko i preko rijeke i preko mosta se samo priča o njemu kako nije napravio ručak za hađija. E to je pogrdno. To je pogrdno. Da se znači priča onome ko ne napravi i da se to uvede da to bude kao sunet. Zato je bolje čovjeku da to ne čini. Nema nikakvih posebnih ručaka i iskupljanja i posebnih dova, naravno posebna dova, to je novotarija. To je novotarija koja se ne smije činiti. Jer je dova ibadet. Kako kaže poslanik sa osadem, e dua ibadet. Dova je ibadet. A dova se ne može činiti osim po šarijetskom dokazu. E sada se uvedu posebne dove na određenom mjestu i poseban vid dova, ne znam kako se zovu dove i krar ili tako dalje, kako su već nazvali, to nema osnovu sunetu poslanika sa osadem i ne treba to činiti. Ne treba to činiti, Nego hađija dođe, kada dođu ljudi da mogu doći da isprte hađiju, kao onoga koji izlazi na put, da se sa njim poselame, pruže mu ruku, zažele mu svako dobro i tako dalje, kažu nam, donesi nam vode zemzem, da, da i mi pijemo te vode, ili ako neko ima neku želju da mu nešto hađija kupi sa hađa i slično tome, to može, no međutim posebne ceremonije se tu ne prave. Jer danas je u nekim zemljama, muslimanskim, čuo sam od naše braće, da je to prava ceremonija, da izlaze hiljad ljudi, da mi posebni ovaj posebna procedura koja ako se ne obavi smatra se da je da je prekršiti onda možda se dovodi u pitanje hač hađije ne ako je takva a takva je stvar onda to ne treba činiti tako da znači te stvari nemaju svoje osnove pa je bolje ih izbjegavati vallahu teala alem jest reci ovaj što se tiče penjanja na safu i belu to se ja razumio žena ostaju znači i ne pinu se na safu i belu a čovjek je dužan da se pokne tu na Znači, razvoje se on tu. Znači, žena, oni kad se razvoje, on se malo popne, žena ostaje niže i kada silazi, pokupi, znači, svoju ženu ide prema meri. Jeste. Bu, žene neće. Znači, on se popne, žene ostaju dole, to je sve jedno, tu nema više preglede. Kako pođe Safa, ona je slobodna. I znači, onda stanu žene malo niže na Safu, čovjek ode malo više dovi, Ako žena ode sa njim, ako nema gužve, neće smetati. Međutim, da izbjegne tu gužvu bespotrebno. Ona ne može izbjeći gužve tavafa, mora tavafiti. I ne može izbjeći gužve hodalje između safe i merve. Ali tamo gdje može izbjeći, neka izbjegne. Pa će znači po većini fakiha, Ovo je jednostavno fakihi, naši braći odlučili, nema tu jasnog argumenta iz šarijata da je ovako inako. Ali čuvajući hurmet žene i da se žena ne miješa i ne gužva sa muškarcima tamo gdje ne treba, kažu neka ostane malo niže na safi, a to njeno penjanje na safu se računa penjanjem. Pa će znači ostati malo niže, muškarac će se popet više dobiti i potom kada silazi opet zajedno se upućuju prema mervi i na mervi se isto radi. Jesno. Koliko sam ja razumio da mi treba da vapimo oko 14-15 puta. Misliš krugova? Krugova. Aha. 15, ja mislim. Pa doda još, još na oti 15, na oti 14, doda još 7. 21. 21. Oko tavafa, jeste. Jer ti kad dolaziš... 7 za... Umru. Umru. Prvi. 7 za hađ. 7 za hađ i oni 7 kad polaziš iz Meke. A jedan, ja mislim, kad polaziš iz Ne, ne, sedam puta. Jedan je... Opet sedam. Jeste, jeste. Znači, sedam je kruga. Svaki je tavaf ima sedam krugova. Mi se onaj, jeste. Polazimo jedan put. Fino, hađija, tamo u e. pravu si. Mi kad kažemo tavaf, to se odnosi na sedam krugova. Tavaf ima sedam krugova, to znači šerijatski tavaf koji mora se ispuniti. Pa kad polazimo isto tako sedam krugova i odlazimo u redu. Jeste, znači 21 sve ukupno. Kao bacanje kamenčića, tri puta po sedam, 21. Jeste. Koju vrstu hađija obavljaju hađije kod izbosne? Najčešće su do sada obavljali i frad, samo hađi. Allah zna najbolje zbog čega. Ako imamo pravo da pretpostavljamo, to je iz razloga da se izbjegne kurban. Da bi se zaklo kurban. Jer ako je obolja samo i frad ne mora zaklati kurban. Dok ova druga dvojica moraju. Teme to po konsensu leme, a onaj koji obolja karin po mišljenju većine pravnika. I onda kažu nakon toga, hajte kaže iziđite tamo pa obucite i hrame kod ajšinog mesilja pa se vrate pa obavite umru. Pa tako hoće da pobjegnu od kurbana, da bi, a onda na kraju da imaju jeli, i ćevap i sevap, da imaju i hađ i da imaju i umru. No međutim, to nije ispravno. To nije ispravno. Nakon toga se obolja umra, to nije sunet da se tako čini. Pa mi je drago što sam čuo, čuo sam da je u zadnje vrijeme počelo da se naše hađe iz Bosne počeo da oboljaju hađ temetua. To mi je jako drago i to je lijepo i to je fino, znači to oživljava jednog sunneta. Znači, molim Allah, da bude i u buduće tako da se obavlja temetua. Jeste.